El primer joc electrònic que em va caure a les mans, com suposo la majoria de tots vosaltres, era un Game Watch. El que passa és que en aquell moment no sabia que era un Game Watch i, de fet, ho he après molts anys més tard. Els Game Watch són aquelles maquinetes de jugar amb pantalles de cristall líquid, normalment de la mida d'una targeta de crèdit, que tenien només un joc. Es pot considerar que van ser les primeres màquines de joc electrònic de la història a nivell portàtil. Segur que molts de vosaltres recordareu aquells primers jocs de naus espacials, de Mickey Mouse o de Popeye, uns jocs que ben aviat van deixar de ser d'una pantalla simple i van passar a tenir doble pantalla. Els Donkey Kong van crear una autèntica febre en els patis d'escola de mig món. Eren jocs senzills, amb un desenvolupament més aviat rudimentari i repetitiu, i amb aquelles piles de botó que semblaven ser eternes. Sense cap mena de dubte, aquestes màquines són els avantpassats recents de les Game Boy de Nintendo, de la Lynx d'Atari o de la Game Gear de Sega. Ara molt recordem amb enllorança la nostra primera maquineta de jugar, principalment perquè les que queden, o les que es van conservar, ara valen el seu pes en or o quasi. S'han transformat en autèntiques relíquies dels fans dels videojocs que les adoren i que les compren com a autèntiques peces de col·leccionisme. Peces de museu d'una història molt llunyana que, de fet, no té gaire més de 20 anys. Humanoid. Catalana. Game Over a Ona Catalana. Benvinguts de nou una setmana més a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. La primera part del programa d'avui la dedicarem a conèixer els jocs electrònics de Game Watch, les maquinetes de jugar que tots vam tenir durant la dècada dels 80. A la tertúlia d'experts que ocupa la part central del programa repassarem la història de les Game Watch i dels seus millors i pitjors títols. També coneixerem l'argument d'un joc polèmic, el Metal Gear 2. Com sempre, el Game Over analitza l'actualitat del món dels videojocs a l'apartat Game Now. Parlarem amb Ernesto Fernández Maquieira, el cap de màrqueting de Nintendo Nintendo a l'estat espanyol que ens explicarà les màximes novetats per a la GameCube i per a les Game Boy Advance de cara a aquest final d'any. Des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Recordeu que ens podeu escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover.onacatalana.com. Game over. Segur que la primera experiència en videojocs portàtils de la majoria de vosaltres va ser amb una Game Watch. I encara més segur que molts de vosaltres heu passat unes quantes hores de la vostra vida jugant i que potser fins i tot no ho sabeu. Anem a descobrir la història de les Game Watch amb aquest reportatge d'Albert Murillo. Aquest so va acompanyar molts nens durant els anys 80. Són els Game Watch de la casa Nintendo, uns jocs electrònics no gaire més grans que una targeta de crèdit que van ser un èxit total de vendes arreu del món. Game Classics. El secret d'aquest èxit el podrem trobar, potser, en el fet que Nintendo va saber encabir alta tecnologia en molt poc espai. Poc que estàvem acostumats en aquella època a tanta alta miniaturització i menys per una cosa tan divertida. Gunpei Yokoi va ser contractat per Nintendo l'any 1965. Recordem que aquesta empresa va ser fundada el 1889, encara que va començar a desenvolupar videojocs l'any 1977. Yokoi va ser l'encarregat de desenvolupar un nou producte que enganxés els consumidors. S'inventa els Game Watch i el 28 d'abril de 1980 n'apareix el primer, un Game Watch que s'anomena Ball. Es van fer 59 jocs diferents repartits en 10 sèries. És a dir, Nintendo va separar certs jocs segons el format i els condicionants del factor temps, ja que els últims Game Watch tenien una tecnologia que permetia més filigranes que no pas els primers, que es caracteritzaven per la seva senzillesa. De totes maneres, Nintendo va cuidar des del començament la qualitat dels productes i va aconseguir uns acabats innovadors en aquella època. Els videojocs tenien materials d'alumini i els botons no eren de plàstic, sinó de goma. Els primers anys es van vendre més de 40 milions de Game Watch, només a l'Àsia. Aquest èxit va fer embogir els consumidors, que fins i tot en veien anuncis per la televisió. Escoltarem un anunci sencer que va aparèixer a les televisions japoneses l'any 1981. En aquest anunci es diu en japonès Game Watch, Game Watch, Game Watch. A qualsevol hora, Game and Watch. A qualsevol lloc, Game and Watch. Qualsevol persona, Game and Watch. Game and Watch. Judge Ball, Vermin Fire. Els Game and Watch utilitzen un microprocessador. Els Game and Watch tenen un rellotge intern digital de quarts. Tot en 30 segons rigorosos. アイヤーマイクロコンピューターを使ったゲームウォッチゲームをしない時はデジタル式高速時計ですa partir d'aleshores, el mercat del joc electrònic s'omple de maquinetes semblants a les de Nintendo. Les competidores, de les quals més aviat en podríem dir copiadores, mai van fer ombra a les Game Watch, encara que eren d'un estil totalment calcat. El 28 de maig de 1982, Nintendo revoluciona el seu propi mercat introduint el primer joc de dues pantalles. Es diu Oil Panic. A partir d'aleshores, tothom en volia un de dues pantalles. Fem un repàs ràpid de les sèries que van sortir. La primera, l'abril del 1980, anomenada Silver. Jocs en blanc i negre, pantalla petita, sense dibuixets sobreimpresos. La segona, Gold, del gener del 1981, amb carcassa daurada. El juny de 1981 surt Widescreen, amb una pantalla una mica més gran i una decoració en color. La quarta sèrie va aparèixer al maig del 1982 i va ser, potser, la que va tenir més èxit de totes. Es diu Multiscreen i s'obre com una pataca. L'any 1983 apareix la segona part de la sèrie Multiscreen, el joc s'obre com un llibre, però Nintendo s'adona que, d'aquesta manera, és més difícil seguir-lo. Només en fa tres. L'octubre del 1982, Nintendo torna als orígens i crea New Widescreen, amb 8 jocs nous. L'abril del 1983 apareix Table Top, que es pot considerar una mini-arcade, ja que simula màquines recreatives. Panorama Screen apareix l'agost del 1983, igual que les Tabletop, però acaben a la butxaca. Supercolor apareix al febrer del 1984, no enganxa el públic i Nintendo desenvolupa només dos jocs. Micro vs. System apareix el juliol del 1984. En aquesta sèrie podíem jugar a dobles. Finalment, l'any 1986 apareix Crystal Screen, una de les sèries fabricades amb més meticulositat. És molt prima i la seva estètica està molt cuidada. L'any 1991 Nintendo fabrica la seva última Game Watch. És Mario de Juggler, un homenatge a la primera Val amb Mario com a protagonista. I parlant de Mario, no hi ha més temps per avui en el nostre game clàssic. Només ens en queda per fer una partideta de Donkey Kong. Adeu. Doncs acabem la partideta del Donkey Kong i anem ràpidament a la tertúlia d'avui. Game Masters. En el Game Over d'Ona Catalana entrem a la part central del programa, és el Game Masters, avui amb l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, l'Eduardo Rodríguez, en Francesc Blasco i en Jordi Celles. Benvinguts una setmana més. Hola, què tal? Des d'Ona Catalana, parlant de videojocs, avui en una de les seves eh, concepcions més primàries, per dir-ho d'aquesta manera, però de fet en una també de les més pures, no? perquè estem parlant de les maquinetes amb les que tots vam jugar, segur als anys 80 hi ha gent que encara ara hi està jugant i encara avui s'hi tira unes quantes hores, però sobretot durant la dècada dels 80 van ser una autèntica febre i tothom, segur que tothom que ens estigui escoltant en aquest moment recorda aquestes maquinetes petites de jugar que anaven amb aquelles piles de botó que tenien aquelles pantalles que només tenien un color, tenien un fons i unes, uns, uh, uns personatges que es movien per damunt de color negre, n'hi havia pantalles dobles, n'hi havia de més petites, de més senzilles, i n'hi havia que eren les originals i n'hi havia que van ser còpies que van anar sortint i que es van anar adaptant, perquè en van sortir per tots els gustos. Les que són més conegudes són les Game Watch, que són curiosament de Nintendo, que a més a més m'ha cridat atenció del reportatge que Nintendo eh, és una marca de, del segle XIX, ja no estem parlant ni del segle XX, no? Parlem De samurais, pràcticament, eh? estem parlant. Exacte, o sigui, una saga, eh? El que va ser que no va començar a fer coses que nosaltres coneixem fins molt, molt després. Nintendo no? va començar a en jocs de cartes. Uh mhm. -huh publicant jocs de cartes. O sigui, de fet, naipes, naipes, de fet tot plegat és una evolució, no? Seria dintre una... del món del joc Exacte. està. Seria una evolució de tot plegat. Parlem de les Game Watch. Són aquestes maquinetes que van aparèixer a principis dels anys 80. De fet, els primers videojocs ja estaven corrent pel món, vull dir, no podem considerar que fos el primer videojoc o la primera manera d'entendre els videojocs de la història, sí la primera manera d'entendre els videojocs eh, portàtils. No? En aquest sentit, va ser la primera vegada que tu podies agafar un joc eh, electrònic, perquè ens entenguem, i endur-te'l on volguessis, amb sons, amb música, amb personatges, amb el concepte de tens tres vides, en tens quatre, fas tants punts, no? Les Game Watch, bueno, i, en, i en principi tot el... Diem Game Watch gairebé per generalitzar tota aquesta mena de maquinetes portàtils, apareixen cap a principis dels 80. Com tu bé m'has dit, ja els videojocs ja portaven un temps funcionant. I és curiós perquè, diguem-ne, que comencen a aparèixer, es popularitzen just amb el crack dels videojocs les primeres fornades de videojocs domèstics, la Odyssey Magnavox o l'Atari, van tenir un desenvolupament que a començaments dels 80 va davallar totalment per ser substituïdes per els, tots els microordinadors de 8 bits que van arribar a les cases en aquella època. En canvi, en el que fa en el, el més pur estil videoconsola d'aquella època, que són les, les videoconsoles portàtils, les Game Watch i tota la resta, es van popularitzar en aquella època d'una forma totalment espectacular. Des del 78, em sembla el 79, que són les primeres eh, no, de la, no de la casa Nintendo, sinó les primeres versions de jocs portàtils que funcionaven amb bombilletes de colors, amb leds, eren jocs que intentaven atraure doncs, a tota la família. Era una mena com de... eren jocs de paraules, jocs d'intel·ligència una mica, on només amb, amb la amb l'il·luminació de certes bombetes doncs, et donaven a entendre que havies guanyat, havies perdut, havies aconseguit. No era res semblant a un moviment a una pantalla, ni res per l'estil. Sí, però de totes maneres, les uh, Game Watch van començar en un sistema molt rudimentari, no? com estàvem parlant, i van anar evolucionant amb el temps. Nosaltres probablement ens vam acostumar, i ja estem massa acostumats a la Game Boy a començaments dels 90, que era un simple aparell que llavors anaves canviant el joc, però hem d'entendre que les Game Watch s'entenien com que eren una màquina, un joc. O sigui, cada màquina tenia el seu únic joc i, per tant, tenia la gràcia que tota la màquina podia estar envoltada una mica de la iconografia d'aquell joc, no? O sigui, senzillament les primeres podien ser doncs, molt més senzilles, tenien els botons a banda i banda i la pantalla al mig, diguéssim, i la banda més, més senzilla d'un color al voltant, però de mica en mica van anar doncs, adquirint dibuixos, adquirint formes del joc que contenia cadascuna de, cadascuna de les màquines. No? Els hi donava una riquesa especial que probablement no tenien els jocs portàtils que van anar, anar sortint al llarg dels anys més endavant, no? Sí, i, además Yo creo que una de las cosas que más caracteriza a Nintendo como una compañía que es fiel a su a su historia y a su forma de pensar, porque siempre se, trata de Nintendo, que es una compañía que le dedica mucho al tema de jugabilidad, la cruceta de las Game Watch es, bastante, es, bastante, similar al, al pad que en su día salió para Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64 y bueno, sí, sí. i està avui en dia. Sí, sí, sí. O sigui, és, és la, la fletxa d'anar cap amunt, cap avall, cap al costat i cap a l'altre, i de fet és, és que és exactament el mateix. Si mires, casa, tenim sí, aquí damunt, la, la, perquè hem portat diverses màquines avui per ah, sí, poder... Sí, perquè la gent ho ha de saber. Sí, sí, la eh? gent ha de saber que avui el, aquí l'estudi... El moviment eh? se demuestra tant, no? I aquí els amics han portat... Tenim aquí, doncs, diverses màquines, en aquest cas, doncs, del Donkey Kong, de Mickey Donald, en tenim de diverses, de Game Watch, de doble pantalla, de pantalla simple, i tenen, doncs, això, no?, la creu de comandament fa pensar encara que més petit amb la creu del Game Boy o amb la creu mhm. de la Nintendo Entertainment System o les que han anat sortint més endavant. I no? pel mateix preu tenies un rellotge digital amb alarma. Exactament, era, sí, sí. era molt útil sí, sí, sí. l'alarma aquesta. És, és molt útil, eh? és molt útil. Sí, sí. Piripirip, piripirip. Jo, jo crec que l'èxit total, evidentment, primer jo crec que és el tamany, vull dir, jo suposo que en aquella època la gent que, que veia aquesta màquina i que li cabia a la butxaca era, era el fet de que tingués aquest èxit. També el que em, sorpre, el que em sorprèn molt, aquest anunci que hem escoltat japonès, que sortia l'any 81, eh, la part final, el locutor, que explica una miqueta els jocs que hi havia fins llavors, que eren quatre, Eh, una cosa que diu a l'anunci, que a mi em sorprèn molt, és que els japonesos hi ha coses que em sorprenen, i diu eh, una màquina on hi ha un microcontrolador dins de, de l'aparell, no? Hi ha un, un microprocessador, vull dir. Mi microcomputa. Diu, Exacte. O sigui, no, no, és, no és important, sí, sí, no és important el joc en si... la manera japonesa de dir-ho, no? No és important el joc en si, que és el, el, la pilota o el que tu puguis jugar, sinó que, ep, al tanto, perquè aquí dintre hi ha un microprocessador. Abans... És potser... un element tecnològic, no? Exacte. Sí, sí, sí, sí. És l'èxit total eh, d'això, no? Jo aquest... I això que dèieu de doncs, les, les Bambino o aquestes màquines mini-arcades que eren molt més grans, ja t'imaginaves que dintre sí hi havia tecnologia, però aquí dintre, aquí dintre, que això és, fa un dit d'ample, és, és, clar, deies, com, com pot ser possible, no? I a més a més amb accessoris formidables com aquesta aquí un Watch, aquesta plana d'una sola pantalla, porta al darrere com un ganxo petit que el mm-hmm. treus cap a fora. L'estil eh? marc de fotografia. Sí, no? exacte, és com un marc de fotografia, el poses sobre la tauleta. era com si te'l poguessis està. mirar. És jo més una vegada havia intentat jugar així, era molt difícil, no es podia, eh? Això era per usar-lo com despertador. Tenia la tauleta de nit. Rellotge despertador. Doncs tenia tenim que els primers jocs que van aparèixer per a Game Watch, recordem que Game Watch era una marca de Nintendo, per tant, tots els Game Watch eren de Nintendo, però van sortir moltes altres maquinetes de, de jugar a nivell electrònic durant aquella època. Uh, eren Ball, Flagman, Vermont, Fire i Judge, no? les que més o menys anunciava aquell anunci que més o menys hem pogut entendre en japonès. Eren les més rudimentàries, les que tenien una única pantalla, però van poder anar avançant, van avançar en la sèrie widescreen, o sigui que tenien ja doncs, l'estil pantalla més allargada, no? que et Cinemas, permetia veure Cinemascope, joc, eh, no? estil Cinemascope, no? I llavors ja van anar a passant a un altre estil de jocs que es deia multiscreen. Què era el multiscreen? Doncs era el joc aquest electrònic que s'obria i tenia doncs, una pantalla baix i l'altra dalt, o tenia una pantalla banda i banda. Jo crec, no sé si esteu d'acord amb mi, en que els multiscreen van ser els grans jocs per excel·lència de, dels Game Watch. El Donkey Kong, Donkey Kong Junior, el... Eh, he recordat un que feia temps que no, que no veia, que també l'ha portat en Francesc avui, que és el Mickey Donald, fent de bombers. Eh? O sigui, crec, no sé si estareu d'acord amb mi, en que van ser els grans jocs de, de la Game Watch. Van ser els jocs que més van cridar l'atenció, sobretot perquè la seva carcassa era molt espectacular. Vull dir, era una, és una carcassa gruixuda que s'obre per, la, sobre per la meitat. A més, té una, una placa com metàl·lica, uh mhm. -huh. iridescent, no? que realment crida molt l'atenció. Els jocs que contenien, a més, eren de molta més qualitat que els altres. Estàs acostumat a una sola pantalla, a un moviment de personatges que ja està molt fixat, i aquí, en canvi, tens dos pantalles. Vull dir, és com doble diversió. Semblen dos jocs en un, o a vegades un sol joc que es desenvolupa primer en una part i després en una altra part. A més, eh, també van estar protagonitzats per personatges que cridessin molt l'atenció. Per exemple, Nintendo va fer servir el, en, eh, en totes les seves versions de jocs multipantalla a personatges estrella de la casa, com van ser el Donkey Kong, en aquell moment el que s'enfrontava al Donkey Kong potser encara no era reconegut com el Mario, no, Mario. era la màquina del Donkey Kong. Però és Mario, eh? No, no ho és, no ho és. No, eh? és? no, no és més prim i té, no sí, té bigoti. No té eh? bigoti, no té bigoti. És que el Mario de les... És que el bigoti no se li acaba de determinar, però no, jo juraria però que és, és un bigoti com incipient, eh? un bigoti que, prim, que està començant és, a sortir. És Mario adolescent, Mario adolescent. No, és que el Mario de les Game Watch realment l'esprite o el gràfic del Mario realment no és un Mario, és un operari amb gorra sí. i sembla un mono sí. de feina. Però bueno, una, l'altre personatge que també va sortir d'aquestes Game Watch va ser, per exemple, el Mario, inclús el seu germà Luigi, mm -hmm. perquè hi havia una màquina que es deia Mario Bros, en diferents situacions, treballant en una gasolinera o eh, movent unes caixes fins poder-les carregar amb els camions. Aquests jocs, de diferència dels jocs d'una sola pantalla, doncs clar, tenen això, són, és el doble, eh, pel mateix preu tens el doble. I la gràcia que et permetia doncs, pujar la part de dalt o baixar la part de baix, Exacte, no? Per exemple, el eh. Donkey Kong, que és eh, aquesta maquineta que ara tinc entre les mans, que és d'aquest color... Eh, marronós, tirant a, tirant a color taronjat, eh, doncs senzillament es formen dues pantalles, comences a la part de baix, a dalt de tot hi ha una mena de goril·la, a l'estil King Kong, que et va llançant eh, una mena de barrils que van rodolant, tu vas pujant per una plataforma, t'enfiles a la part de dalt, has de donar cap a l'on i off, una mena de grua que una es mou, uh -huh. llavors a la grua agafes una clau i desconnectes una mena de, de cadena que està lligant doncs, a la, a la nòvia, es pressuposa en aquest ah, cas. No, no. En, de fet està lligant, són, són quatre... Està sí. aguantant el terra, el terra on, on està el goril·la. Exactament. El Quan els teus els quatre... Quan els, els quatre cauen. Exactament. Aleshores, això Cau passa al segon nivell. És exactament el mateix, però cauen més barrils i més hi ha una viga que va passant que segons quins jocs no pots saltar. Una qual cosa doncs, és mm -hmm. doblement difícil. El tercer nivell, més barrils, més vigues... I, i evidentment cada vegada més ràpid. El tic-tic-tic-tic cada vegada més ràpid. Jo, jo vull fer una cosa, vull fer un apunt. L'altre dia que parlàvem del Riker, per exemple, mm-hmm. eh, que dèiem, ostres, és que trobem a faltar avui... Precisament la setmana passada. Sí, sí, la setmana passada, el que aquí trobem a faltar jocs sense ànims ara de, de semblar excessivament nostàlgics, no? sense que sembli això aquell programa d'aquesta casa que es diu Cançons al vent, que sempre diu, ah, és que la música d'ahir ja no és sí, com sí, sí, no? però vaja, hi ha coses nostàlgiques i coses nostàlgiques. Sí, aquí no? sense ànims, de, perquè ens agrada el PlayStation 2, ens Exacte. agrada la GameCube, ens agrada... El... I ens comprarem el Rigger en 3D i tot això. tot, sí. ens comprarem, comprarem tot i si no els amics de Nintendo que ens ho Cap problema, i els de PlayStation també sense ànims de ser nostàlgics. Jocs com el Reigar l'altre dia dèiem, oh, és que no se'n fan com, ara, com aquells i estan bé jocs simples amb els quals puguis passar-te només jugant 10 minuts, un quart d'hora, 20 minuts i ja està. No, no vull res més, no vull passar-me una hora i mitja per intentar descobrir com s'obre aquella porta que millor em porta a algun lloc o millor no em porta enlloc, no? jo crec que la gràcia d'aquestes Game Watch està en això, que jugues una miqueta, ah, ja està, ja m'han mort, bueno, me'n vaig al col·legi, ja està, no? És que una de les avantatges no, no dels, més, no? dels jocs de portàtil, una vegada que ho discutia amb, amb altres companys, era que realment eh, ha de ser molt senzill, perquè són jocs que tu els has de fer servir per distreure't mentre vas a un trajecte amb autobús, o amb un trajecte en metro, mentre tens un moment, els portes sempre a sobre en qualsevol mhm. moment que tinguis que esperar, és bo treure'ls i jugar, però realment han de ser jocs que et captivin, que et fagin tornar a ells, que et fagin intentar superar-te tu mateix. Però han de ser mm -hmm. jocs d'una senzillesa extrema, que realment sigui molt fàcil acostumar-te a jugar a ells i que els puguis deixar en qualsevol moment quan ja t'ha arribat la parada, quan ja has de deixar-ho córrer, l'apagues i ja està. Jocs que, que mm, siguin molt senzills, realment mm. molt senzills però molt addictius. Aquesta és una de, les grans, una de les grans èxits de pujar dels Game Watch. A veure, El senyor dels anells està molt bé com a llibre, però són tres totxos i són molt llargs i t'has de concentrar molt per llegir-los. Els llibres de Quim Monzó, que són contes, doncs la veritat és que són més fàcils de llegir, no? En aquest Depèn d'on hagis de llegir de... Ah, una exacte, cosa i l'altra, o sigui, evidentment. Cada dia l'has de llegir per anar al no, no, metro. i està clar, i precisament per això, no sé si l'altre dia vaig veure que surt o que sortirà una versió de Silent Hill o de Resident Evil per a Game Boy Advance i mm. dius mm-hmm és que no fa, no? Crec que una cosa tan complicada dins el game, no sé, no, no, no és probablement el suport, el millor suport en el que, en el que es poden reproduir aquest tipus de jocs, no? És probablement el que s'anà a buscar és una mica més l'agilitat, no? Sí, sí, es que yo creo que es eso, lo que estábamos comentando. Eh, lo más importante para una portátil es que sea un juego adictivo y, y muy jugable ante todo. Y bastante rápido para, por eso, para situaciones como por ejemplo el metro, el mm. tren Fixeu-vos quin és el joc estrella, potser el joc que ha vengut més a la, a, a la Game Boy. El Tetris. El Tetris, el Tetris, sí. El Tetris, sí, el Tetris sí, és un sí. joc que tu poses, saps, en 5 minuts ja saps perfectament com jugar i a fer punts. I si ho has de deixar, doncs ho doncs apagues doncs i ho deixes i qualsevol joc moment mm -hmm. pots anar mhm. a començar. Parlant del Tetris, hi ha, hi ha un, una espècie de... Bueno, no sé si... Eh, ho he llegit a internet, amb alguna de les revistes també es diu, que diuen que Game Watch, que Nintendo va fer una Game Watch de Tetris però que mai ha sortit. Diuen que hi ha gent que l'ha vist. Eh, Llegend, mm, home, jo he vist... gent urbanes <laughs> sí, sí, sí. Hi ha gent de total, total. De Game Watch se'n van fer 59, vale? però hi ha persones que diuen que s'han fet 60 perquè compten aquest Tetris que mai va sortir la venda. És com la eh? història de la noia de la curva. De la eh? curva, eh? sí. sí <laughs> que en una nit de boira gires la curva i està allà esperant. ¿no? Per exemple, en la nova edició de, de Smash Bros. per a GameCube sale un personaje de, de, de, Game Watch, que ahora no me acuerdo de, de cuál era, y sale una pantalla que es exactamente igual, es una réplica exacta a un Game Watch. y, se, sale Sí, sí, el, nuevo, la, versión de, GameCube, y que es igual al Game Watch. Eh, jugando con el mismo personaje, la misma pantalla, todo eso. És que precisament això ens porta a tractar una mica el tema del fet que tot això estigui retornant. Dèiem en l'editorial d'avui que de fet eh, es representa que són coses ja de col·leccionista, no? Són coses una mica històriques, no? I que probablement tu vas als encants, digues que vas al, a Sant Antonio, digues que vas als encants de les Glòries, i tu veus al costat de càmeres de fotografia de principis de segle doncs la mateixa parada té doncs, un Donkey Kong de Game Watch i te'n demana també doncs, 30, 40, 50 euros. No? Vull dir que estem parlant de coses que realment eh, han adquirit un valor en molt poc temps. No? no sé si perquè la gent en aquell moments no les cuidava bé, perquè era un producte dirigit als nens i els nens precisament no cuiden molt bé que, que diguem, doncs, totes les joguines i tot el que doncs tenen. Els Hypermans els tinc en perfecte estat de salut, eh? ho he de dir, eh? Ho he de dir, eh? Però principalment entenem que els Hypermans probablement es jugaven a casa i a terra tranquil·lament. Això era una cosa que es portava al pati de l'escola, que et portaves doncs, quan anaves on fos, no? Llavors, la gràcia de, de tenir això en perfectes condicions és precisament que no el devies utilitzar gaire. Si realment s'utilitzaven molt, com a mínim estan gastades o si no, perdudes o robades, com em va passar a mi, eh? que jo portava... Ara <laughs> em una espina de, de molts anys. Fes-ho, Jordi, fes-ho. Portava la meva bossa perquè tenia aquesta mania, totes les meves Game Watch, en tenia tres, tenia la del Donkey Kong, tenia la del Mickey i Donald, i en tenia una altra que era de Fórmula 1, no recordo com es deia aquella de Fórmula 1, les portava a la meva bossa de l'escola i tornant, no sé si era d'una classe de gimnàstica o d'una hora de pati, havien desaparegut les tres Game Watch. I el far de plorar que va ser. El disgust, vaja, vaja, no me'l van treure, no me'l van treure en, en unes quantes setmanes el disgust aquell. No em refereixo en tot això que és una cosa que està adquirint un valor molt ràpidament. Si el responsable ens està escoltant, sisplau, és treure una catalana.com arroba qui pugui saber alguna cosa de les Game Watch robades ara pot fa demanar rescat, pot demanar rescat, pot demanar rescat, perquè això avui dia... És que jo crec que també té una espina clavada i, i, que, i que trucarà. Uh, una cosa curiosa de, de les Game Watch, estem parlant d'aquestes com aquesta del Donkey Kong, que, que la pataca, eh, entre, entre cometes, s'obria de dalt a baix, eh, uh, en el reportatge s'ha apuntat, eh, uh, van treure tres que eh, uh, s'haurien, m'han fet tres que s'obrien com un llibre, d'acord? Hi havia les dues pantalles i tu podies jugar amb les dues pantalles. Doncs Nintendo és curiós que ho va deixar de fer perquè la jugabilitat era molt més difícil, o sigui, la gent li costava molt més eh, jugar amb aquest joc si la pantalla la tenies mm, esquerra i dreta que no pas amunt i avall. És que és lògic, perquè pensa que si la tens d'esquerra i dreta tens una mà a una sí, banda de la fulla correcte. i l'altra mà a l'altra banda de la fulla, jo la qual se't va doblegant, segons com, mentre que si se per cap a dalt tens els dos comandaments al mateix, el mateix plànol. Fulla, tu ho has provat o no? Ho has provat? Ho has pogut comprovar o no? Sí, perquè precisament amb el, amb el Mario Bros, que és una d'aquestes que s'obre uh mhm. -huh. eh, en forma de llibre, que és aquesta en què tant el Mario com el Luigi estan, estan passant caixes d'una cinta transportadora a l'altra, recordo d'estar jugant i, i això, i de que es, amb l'emoció quan estàs <laughs> tens sí, sí, se't anava tancant el llibre. <laughs> en el reportaje también se ha comentado que el creador de las Game Watch es Gunpei Yokoi, que, bueno, hasta hace unos años era uno de los máximos responsables de Nintendo. Desgraciadamente este hombre murió hace ya unos cinco años en un accidente de, tráfico en Japón Y también. Era un señor senyor en 1941, y que tampoco no era muy grande gran, no?, l'època de, de dissenyar tot això. Y también es el mismo creador de Game Boy. el que dia creu Game Boy. És que de fet diuen que Game Boy era com una espècie de seguiment de totes les Game Watch, no? Deien. És que de fet seria doncs, el que probablement en un, Clar, és la, en un inici... Exacte, sí, sí. l'evolució natural del que seria una Game Watch, no? Evolucionar cap a, al Game Boy tant per l'estil de jocs pels colors que et donava la pantalla com pels comandaments que tu utilitzaves, no? Veus els botons de les Game Watch els veus reflexats en el, en el Game Boy, no? El Francesc avui, a més a més de portar diverses Game Watch i una que no és Game Watch però que és no sé què... És una, és una de Casio, que és Casio. Una, una cosa que també van tenir molt les, les, les portàtils d'aquella època, i era que en alguns casos n'hi havia en versió solar, mm -hmm. amb la mhm. qual ja havies de prescindir inclús de la pila, era sí, sí. absolutament portàtil i e independent. <laughs> Doncs el Francesc, a més, ha portat un catàleg formidable, que és, mm -hmm. és una joia, és un, és un goig mirar-te'l, perquè és tot de reproduccions eh, de les eh, capses mm -hmm. originals, dels, eh, dels paquets, de, de les consoles, de diverses marques, hi ha Game Watch, hi ha moltes altres, hi ha cabinets, aquells petites que emulaven els, mm -hmm. les màquines recreatives, i m'ha fet notar una cosa que és algunes d'aquestes eh, màquines portàtils que són ja precedents absoluts de la, de la, Game Boy. de la Game Boy, que també tenen jocs que es poden posar i treure i es poden canviar, no? Fins i tot hi ha una que era retroprojectada, <laughs> que era divertidíssima, no? El llibre es diu Electrònic Plàstic i és un llibre que recull una mica la història de, de les portàtils, de les consoles portàtils dels, dels seus inicis, amb, aquests, amb aquesta tecnologia simple de bombilletes, de leds, fins a les últimes consoles que van aparèixer que no de Nintendo, però que sí que recollien aquest principi de la Game Watch, que era mm-hmm. una sola consola, diferents jocs. El que passa que l'aproximació tècnica doncs, moltes vegades variable, perquè una característica de les Game Watch, d'aquestes consoles portàtil, era l'espantalla amb LCD. Uh mm-hmm. -huh. Diguem-ne que el joc estava... Tots els moviments dels personatges estaven ja preimpresos. Estaven dibuixats, sí, Clar, sí, sí, exacte. Una cosa que fèiem tots quan érem petits era passar el dit per <laughs> sobre la pantalla i, I veure com s'il·luminaven tot. tots. tots, tots, tots <laughs> posar el dit damunt de la pantalla per veure exactament tots els moviments que quan, es podien fer. Quantes no? consoles no s'hauran trencat d'aquesta manera apretant el dit allà? Doncs moltes vegades el que, el que feien era, doncs, senzillament una mena de cartutxa amb el joc on, a més, incorporaven aquesta pantalla. Clar, uh mhm. -huh. això era una cosa molt cara, sobretot pels preus de l'època. retomando un poco la biografía de Gunpei Yokoi, también fue el que en su día creó el Virtual Boy, la famosa pseudo Game Boy en 3D, que bueno, que fue un fracaso bastante para Nintendo y a raíz de eso lo echaron. De Nintendo. Y llevaros va a el accidente y es va a acabar ya. No, es que antes de, desgraciadamente, fallecer, eh, inventó otra consola portátil. ¿Ah, sí? Sí, WonderSwan que ahora por cierto está teniendo mucho... Sí, va a salir una nueva versión de Swan Crystal. Pues entonces se fue a trabajar a, Bandai y creó, y la, consola portátil Wonder Swan. Y cuando murió, los programadores de Bandai le dedicaron un juego que se llama Gunpei. Ah, sí. sí, sí, sí. Y que es un estilo un estilo Tetris, és un típico juego así de puzzle. Uh eh? -huh. És un pou de ciència. O sigui, no? Gunpei Yokoi, el mite, diguéssim, de les generacions que han estat jugant a màquines portàtils electròniques sense saber-ho. Eh? Perquè sense saber normalment no se sap qui hi ha darrere. La gent no sap qui hi ha darrere no? d'aquests invents i realment és molt curiós que darrere d'un gran invent com era la Game Watch hi hagués la mateixa persona que hi va haver darrere d'un gran invent com va ser la consola Game Boy, no? Aquestes consoles que ens has dit de Bandai, explica'ns una mica com, com són, com funcionen, com, com van, perquè ens en fem una idea. Sí, bueno, Wonder Swan es una consola que salió hace ya tres años aproximadamente. Pasó un poco, la evolución técnica de esta consola pasó un poco como Game Boy. Primero salió una versión en blanco y negro, después salió la color y ahora salió la Swan Crystal, que es una color retroiluminada. ¿Por sería una especie de Game Boy? Es un, sí, bueno, técnicamente no es mejor que Game Boy Advance, pero es mejor que la antigua Game Boy. Es un, tiene un procesador 16 bits y técnicamente es muy similar a una Super Nintendo. Lo que pasa es que, claro, eh, con Bandai no trabajan tantas licencias como con Nintendo. Y juegos estrellas están los títulos basados en series de animación de Bandai y algún título de Squaresoft. poc poco més. Perquè parlant de llicències, el que sí que va tenir el Game Watch, curiosament, és un nombre de llicències increïble amb personatges famosíssims que li van permetre també doncs, aconseguir arribar a les butxaques i al cor de nens de mig món. No? Estem parlant de Popeye, estem parlant de Mickey i Donald, deu ser difícil aconseguir havia, una llicència a Disney. estem parlant de Snoopy, estem parlant de Mario, que evidentment llavors ja va ser el, el Mario famós, però que llavors encara no ho acabava de ser. Estem parlant de Donkey Kong, que llavors també va ser tota una icona. Vull dir, estem parlant de personatges que realment van ser molt, molt, molt importants, no? O sigui, van ser grans icones que van poder fins i tot ajudar a acabar de donar tot aquest moviment. Quina Game and Watch, per acabar ja aquesta primera part de, de la tertúlia, eh, us quedaríeu? O sigui, quina Game and Watch de totes les que heu tingut a les mans, de totes les que heu pogut jugar, pel que sigui, perquè és molt especial, perquè us la van regalar en un moment concret, pel que fos, és la que us quedaríeu vosaltres? Jo precisament perquè no l'he tingut mai, seria el Donkey Kong, però estaria dividit entre el Donkey Kong i el Donkey Kong Junior, les dos que s'obrien cap a dalt, la Doom Junior em sembla que era, era molt, més, molt més addictiva. Tenia, mm, hi havia unes fases d'electricitat, hi havia unes fases en què havies d'anar penjat d'una liana i tirar la clau cap al teu pare. Jo crec que quedaría més amb aquesta, Donkey Kong Junior. Bueno, para mí, eh, aparte porque me gusta mucho los juegos de rol, me gusta mucho como personaje Link, la de, de Legend of Zelda. ¿Y com funcionava un Zelda amb... Bueno, amb, eh, amb Game Watch, ver, porque claro, eh, difícil d'imaginar, ¿no? Sí, un Zelda. sí, es bastante complicado, digo, no es <laughs> no es el mismo rol que en su día ofrecía el, el, cartucho de, Nintendo 8 bits, sino bueno, simplemente era el, el mapeado y tenías que, que ir porque creo que en Japón salieron las dos versiones de, de, Zelda. Yo bueno, yo solo he visto el primero y que, que eran como una especie de, de mapeado que te movías y, y en plan para matar a eh, matar los enemigos y no mucho más. Albert? Yo jo em mm, Bueno, l'única que vaig tindre la época que era men Hall, que era un personatge que caminava inexorablement, caminava, caminava sempre i tu l'havies d'ajudar a que no caigués en quatre forats, doncs posaven unes plataformes doncs, que, que el permetien caminar i no caure en el forat. Eren quatre forats, la velocitat cada vegada era més alta i la dificultat cada vegada més alta, evidentment. Jo no n'havia tingut, però recordo haver jugat amb una també molt divertida, que era d'un submarinista, hi havia un pop i devies d'estalviar-te de, el, També Nintendo Game Watch, l'Octopus. Sí, sí, sí, l'Octopus, sí, sí, sí, sí, aquest era també divertit i, i difícil, també era francament sí. difícil. Uh mhm. -huh. Doncs jo probablement per sentiment em quedaria amb la de que m'han robat a Mickey i Donald, <laughs> em va saber molt de greu, i perquè era molt divertit, a més a més, a part era una manera diferent de veure els personatges, recordo que Donald era el personatge que estava doncs, tapant els forats de l'escala, no? i Mickey estava dalt amb una mena de manguera fent de bomber, vestit de bomber, deixant anar gotetes d'aigua que anaven apagant doncs, els focs que anaven, que anaven pujant per l'edifici. No? M'agradaria fer només un apunt per tothom que vulgui recordar aquesta època de les Game Watch. És una direcció d'internet, és www.madrigal.emuita.it, una direcció italiana d'un senyor que es dedica a fer simulacions de Game Watch, no emulacions, ja que aquestes màquines no funcionen amb ROMs que es puguin extreure, i que el que fa és escanejar tots els, tots els dibuixos dels personatges, tots els dibuixos dels moviments, escanejar les carcasses originals i gravar els sons directament de les màquines i et munta, eh, ell mateix les, les reprograma i fent servir tots aquests objectes originals que han estat escanejats, et reprograma una Game Watch i en tenim des de les Game Watch clàssiques de Nintendo a Game Watch en format mini cabinet, una mica. Això és absolutament increïble, vaja. Uh, Poca Game... feina i molta il·lusió, eh? perquè la feinada és increïble. No, no, les, les Game Watch clàssiques de l'LCD en blanc i negre, les amb color, mm -hmm. les mhm. que eren com un mirall, en tenim moltes Pots versions. repetir l'adreça perquè així tothom se la pugui apuntar ràpidament i jo mateix. I la, i <laughs> així és... la, la tindrem clara perquè val la pena. O sigui, podrem jugar amb les Game Watch, les maquinetes que havíem tingut, Exacte. en el nostre ordinador amb els personatges reals i les mides reals en les que nosaltres hi havíem jugat. La direcció és www.madrigal.com www.emuita.it, una direcció italiana, i la, la direcció anglesa, que és www.madrigal.retroemu.com. Doncs tenim les adreces ben apuntades, tornem ara mateix. Game over. Estem al Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana, arreu de Catalunya i Andorra, escoltant i explicant una miqueta el que era la història de les Game Watch, aquells eh, jocs electrònics petitets en els que tots havíem jugat alguna vegada al llarg de la dècada dels anys 80 i, els de, i, i altres que encara juguen, com ens comentava l'Edu al llarg d'aquesta petita pausa que hem fet, en el que ens deia que a Japó fins i tot es poden comprar Game Watch nous, o sigui, que no han estat utilitzats. Sí, porque bueno, me supongo que este, serán Game que están guardadas en almacenes desde bueno, desde hace los años de los años. Y eso sí, el precio, a ver, es bastante caro, pero claro, es que es un material que hoy en día es sería, imposible. equivalente sería? O si en yens <laughs> y en euros? Pues bueno, 10.000, 15.000 yenes, no sé, estamos hablando de 100 euros 150. Si tenim en compte que les glòries als encants et demanen 30 o 40 euros per un Donkey Kong, que vés a saber si funciona, tampoc seria tan car, no? Va, no. Tens el viatge a Japó, això sí. Sí, bueno, sí, eso es el la vegada, que, la vegada que l'Eduard hi vagi, doncs li farem un encàrrec. Llista de preu, un encàrrec, sí. exacte, li fem un encàrrec de Game Watch. Però realment no m'estranya que tinguin magatzems plens, perquè si en dos anys van vendre 40, 40 milions de, a Àsia només, clar, suposo que igual deuen tindre sí, uns un petit estoc deu ser de 1.000 Game sí, Watch sí. <laughs> amagats a qualsevol, a qualsevol racó. Doncs deixem aquí el tema de les maquinetes electròniques. Anem a escoltar, pareu molta atenció, i si teniu, si teniu la sort de poder estar escoltant aquests moments el programa des del cotxe o des d'un bon equip de música, pugeu el volum perquè tenim l'argument d'un joc que ha estat polèmic, eh, del Metal Gear Solid 2, en eh, una edició que ens ha preparat l'Albert Murillo amb la banda sonora original del joc, que sona realment espectacular. Anem a escoltar l'argument i després en parlem una mica. Les coses estan així a començaments del segle XXI. El magatzem de residus nuclears de Shadow Moses, una illa que pertany a Alaska, ha estat atacat i pres per les forces especials de la Next Generation, un grup encapçalat per membres de la Foxhound. Els terroristes s'han apoderat de centenars d'armes nuclears i demanen que el govern els entregui les restes del Gran Cap. Amenacen de llançar una arma nuclear si les seves peticions no es compleixen en menys de 24 hores. Una altra vegada, Solid Snake és reclamar per prendre part en una missió secreta i resoldre el conflicte terrorista més gran de la història mundial. La seva missió és infiltrar-se ell sol al magatzem de residus nuclears i rescatar dos hostatges. Després haurà de liquidar els terroristes per evitar una catàstrofe nuclear. Només té 24 hores per fer-ho, ell sol. Instruccions del Metal Gear 2, Solid Snake, de Konami, 1990. Evidentment, la banda sonora no era del joc del 1990, sinó que és la banda sonora del Metal Gear Solid 2 de PlayStation 2 realment un joc que ha estat polèmic, no tractarem avui la polèmica sobre el, el Metal Gear Solid 2, entre altres coses, perquè no tenim prou temps ni tampoc prou ganes, però de totes maneres... S'ha parlat tant, ja. S'ha parlat tant que tampoc val molt la pena, però sí... Faran com l'escenari, jo de les xapes no hablo. <laughs> precisament això. I el que sí és eh, dir que és un, un gran joc, una gran saga, i a més a més, com demostra la banda sonora, un eh, espectacle realment cinematogràfic, no? Fins i tot eh, per jugar en una consola. Si us sembla, deixem aquí el Game Masters d'avui. Anem ràpidament avui en una secció una miqueta especial de l'actualitat en el Game Over. Game Now. Game Now. Aquest és un any important per a Nintendo. És l'any de la consolidació de la nova generació de la portàtil més venuda de la història, la Game Boy Advance, i l'any de llançament del seu últim gran projecte, la GameCube. Hem parlat sobre aquestes dues consoles i sobre el futur més immediat dels jocs de Nintendo amb el cap de màrqueting de Nintendo a l'estat, Ernesto Fernández Maquieira. Per tots els fans de Nintendo i pels indecisos, val la pena seguir atentament aquesta entrevista. L'actualitat de Nintendo és la protagonista del Game Now d'avui. desapareció Game Boy. Bueno, pero está sustituida por otra igual de pequeña, pequeña, con mucha más eh, capacidad. Yo creo que tampoco es para tener. Es como cuando desapareció la que, tenía pantalla blanco y negro, pues realmente apareció una nueva compatible con color y que hacía que era compatible con sus juegos anteriores y con más capacidad. Yo no pasa exactamente lo mismo con Game Boy Advance. Tenemos una consola mucho mejor, con muchas mejores características y potencia, que sustituye, es compatible más con todos los juegos antiguos que tengas de Game Boy y color o incluso de Game Boy con blanco y negro si tienes alguno en casa. O sea, yo creo que nada, que en este caso ninguna pena. ¿Existéis una competencia a la Game Boy Advance? Tiene rivales, cuando decimos que tiene rivales o tiene competencias que existen, consolas portátiles que, se venden. Eh, iba a decir en el mundo, porque en España realmente las que han llegado no han conseguido venderla. Lo pasa que también es cierto que con una penetración bajísima, incluso en los mercados en los que están, como puede el Japón. Y la, referencia o la, explicación es muy clara. Es el, enorme software que hay para, para Game Boy Advance y la variedad y calidad de juegos que hay. ¿Game Boy Advance es una Super Nintendo en miniatura? No, Game Boy Advance desde luego es bastante más potente que, que, Super Nintendo, pero sí tiene una ventaja eh, para usuarios que han vivido la etapa de Super Nintendo o incluso usuarios que no, la han vivido, eh, que hay un montón de conversiones de juegos de Super Nintendo que han pasado a Game Boy Advance, porque Game Boy Advance los maneja, vamos, juegos de Super Nintendo y mejores, vamos, y, juegos más complicados. Y claro, es que Super Nintendo, que fue una gran consola, hubo muchísimos títulos que uno quisiera seguir jugando. Bueno, pues la verdad es que Game Boy Advance le da esa oportunidad. O sea, Game Boy Advance es mucho más que una Super Nintendo, pero sí es cierto que estamos heredando algunos de los enormes títulos que hubo para esa consola, que yo creo que, que está bien, que es bueno para la consola, aparte de que haya novedades o, cosas nuevas, hay juegos fantásticos que no hay por qué perderse. ¿Tenim consola portátil para temps? Tenemos Game Boy por muchos años eh, y Game Boy Advance de luego lleva en el mercado un año y medio, o sea, se puso la venta en marzo, de abril del año pasado. Eh, yo yo lo tenemos Game Boy Advance por unos cuantos años. Eh, yo no podemos remitir la historia. En España Game Boy llegó en el año 91, en Japón en el año 98. Y cuando digo que tenemos Game Boy para, el futuro, es que seguimos teniendo Game Boy, aunque haya, digamos, la consola ha evolucionado, pero sigue siendo la portátil eh, que gasta pocas pilas, con buena luz y con buenos juegos de toda la vida. Y yo creo que tenemos Game Boy, no sé si era Advance 1, Advance 2, Advance, Advance 4, yo creo que tenemos para, otro, para otros 15 años. Novedades Game Boy Advance los dos títulos más importantes de lo que es la campaña de Navidad, que son el Yoshi Island que te comentaba que acaba de salir, sin duda uno de los eh, títulos más importantes de la historia de, de, lo que es la compañía, de lo que es Nintendo, que sale en Game Boy Advance pues con gráficos de cera, no sé si te acordarás, con unas rotaciones y unos efectos espectaculares, en el que el protagonista en este caso no es Mario, es un plataforma, el protagonista es el maestro de Mario, por llamarlo de alguna forma, que es Yoshi, puesto que la historia en este juego es, Mario, el, Mario, el baby Mario, perdido, es rescatado por Yoshi y Yoshi pone a saltar y a buscar, en fin, lo lleva para encontrar a su madre. solamente podemos decir que Mario <laughs> aprendió a saltar con Yoshi. Bueno, pues, eh, y después tenemos eh, otro título muy fuerte, muy impotente, de otra licencia importante importante de Nintendo, que es la licencia de Metroid, que probablemente los usuarios de Super Nintendo también recordarán. En este caso, el juego de Metroid de Game Boy Advance no tiene nada que ver con el de que salió en Super Nintendo, es una aventura nueva, un nuevo mapa, con nuevas historias, pero con, con nuestro personaje eh, de toda la vida, con Metroid y con Samus, que es la protagonista del juego. Y digamos que estos serían los dos títulos novedades más importantes de estas navidades. Pero yo no olvidaría los títulos que están en catálogo de, Game Boy Advance de Nintendo. Game ⁇ and Watch para Game Boy Advance. Y tenemos también un Game ⁇ Watch Gallery Advance que es el, ¿te acuerdas los típicos títulos de Nintendo de los años 80 que se jugaban en las máquinas Game Watch Tendrá el juego clásico, que realmente verlo en una Game Boy Advance choca, porque el juego clásico es, bueno, como es la, los que eran la Game, la Game Watch, eh, dos tonos de color, blanco y negro, y no sé si tiene algún gris. O sea, algunas tienen algún gris. Y después tienes el, un, mismo tipo de juego, muy sencillito, muy adictivo, pero con gráficos adaptados a Game Boy Advance, con gráficos espectaculares y con los personajes de Nintendo. Pues tendremos un cartucho en el que vienen seis juegos, de, de, estos, de, estos de Game Watch. Comportamiento de la GameCube respecto a la competencia. Pues no, pues está comportando francamente eh, bien. Realmente nosotros tampoco pretendemos... Eh, copar el mercado en absoluto, pero es lo que siempre pretendemos hacer nuestros números y hacer nuestro presupuesto. Y dentro de lo que son los números que con los que trabajamos, lo está haciendo francamente bien. Hemos tenido un lanzamiento, la verdad, que espectacular, el lanzamiento de, de, GameCube fue fantástico, eh, se han mantenido las ventas durante los meses de verano y septiembre, y lógicamente ahora cuando llegue lo que es campaña de Navidad, pues es cuando tenemos el, ya el desembarco de nuevas licencias importantísimas de Nintendo. Se acaba de poner a la venta y no es nuestro. Eh, Resident Evil, que rápidamente se ha puesto como número uno de ventas de todas las plataformas eh, en, su lanzamiento hace una semanita. Es un título de Capcom exclusivo para Nintendo GameCube. Nosotros esta semana hemos puesto a la venta Super Mario Sunshine, que es nuestro, bueno, pues, ¿qué te voy a contar de Mario? <laughs> O sea, Mario en 3D y bueno, vuelve el rey de las plataformas y el rey de la diversión y, de la adictividad en lo que es un, videojuego y vuelve para, Nintendo GameCube en exclusiva como es lógico. Y, el futuro de, GameCube, pues qué te voy a contar, eh, solamente pues, con ver los lanzamientos que tenemos para los próximos meses, yo estoy deseando que vayan llegando, que lleguen los nuevos Celdas que llegue el nuevo Metroid, que tiene una pinta también eh, espectacular, Metroid Prime, que llegue el un, el juego de esquí que ya sacamos en Nintendo GameCube que es 1080 con una cinta también impresionante F0 bueno hay un plan de, lanzamientos espectacular el nuevo Resident Evil 0 que llegará el año que viene en fin, que tenemos yo consola con capacidad y, juegos eh, exclusivos, aparte por supuesto los juegos que hacen otras compañías que cubren digamos todas las áreas que no cubrimos nosotros, como, juegos de deporte, por ejemplo creo que Electronic se presentaba el otro día el nuevo FIFA, y bueno, he sacado un FIFA 2003 con voces en castellanos en GameCube, eh, creo que impresionante. Y bueno, pues estamos muy contentos. ¿Nintendo en general es una marca destinada a un público infantil? Pues Nintendo tiene dos facetas, una fabricante de consolas de hardware y otra fabricante de software. Y es cierto que una parte importante del software que desarrolla Nintendo como compañía es un software, pues digamos para todas las edades. No voy a decir infantil porque infantil sería Pokémon, que sí lo es, pero yo creo que Mario es para todas las edades, <laughs> por decirlo de alguna forma. No es un juego ni adulto ni infantil. Le gusta a los niños y le gusta a los mayores. O Star Fox, por ejemplo, títulos en esta línea. Y, en, en esa línea, pues es cierto, los juegos de Nintendo no son tan adultos como los que hacen otras compañías, pero eh, pues, lo que es eh, tanto GameCube como Game, es una plataforma abierta. Igual que hacemos juegos nosotros, hacen juegos otras compañías. Para, a final de año ver como 99, 100 títulos a la venta. Y claro, nosotros, ustedes un poquito, nuestro plan de venta son cuatro. Pues los otros 43 son eh, títulos de otras compañías. O sea, que están los Turok, los Westin, los James Bond, los, yo sé, todos los títulos que te puedas imaginar. Y aquí, evidentemente, el catálogo es exactamente el mismo, son las mismas compañías que hacen catálogo por lo que son para para nuestra competencia. Fidelidad a la marca Nintendo. Lleva razón, los juegos de Nintendo tienen un sello especial. Nintendo, dentro de lo que es el sector, no es una empresa de tecnología, es una empresa de entretenimiento. Y el entretenimiento, así lo entendemos, el entretenimiento dentro del juego es la experiencia de juego. Y sí es cierto que nuestros juegos se distinguen por la experiencia de juego. Eh, no por tener los gráficos más espectaculares, que también los tenemos en muchos juegos. Eh, al final lo que manda, o dentro del equipo de desarrollo de Nintendo, eh, lo que de verdad es el punto clave en el desarrollo de los juegos es la jugabilidad. Y en esto sí que se distingue nuestro juego de los demás. Y esto sí es un punto que los que juegan a juegos de Nintendo cuando juegan a otros echan algo en falta. Y yo creo que esto es parte de la fidelidad que hemos conseguido como usuarios. Yo creo que muchos usuarios de, Nintendo dirán, bueno, es que los juegos de Nintendo tienen algo especial. Y algo especial es la jugabilidad y la originalidad. También es cierto que Nintendo como empresa es una que arriesga mucho en los títulos que salgan, que, sacan. Hemos sacado este año, por ejemplo, Pikmin, un juego verdaderamente original, o yo qué sé, o Dos in the Gen, juegos verdaderamente que se salen de lo que es la norma Nintendo no hace juegos de fútbol o de carreras, o, que son juegos que venden muchísimos, juegos espectadores, juegos de lucha, si en su tiempo, pero no se repite eh, con, con, géneros, eh, digamos, muy estándar, porque siempre busca algo de De hecho, cuando hace mm, juegos con sus propios personajes, juegos nuevos, siempre aporta, eh, aportan muchas cosas. En el caso de Mario, que ya lo que hemos conocido en cientos de juegos o en decenas de juegos. Resumir. En GameCube, yo creo que el título estrella de Nintendo eh, va a ser Super Mario, está claro. Eh, y si tenemos que decir un segundo y un tercer título, pues estaría Eternal Darkness si eres un adulto y Star Fox es un título para todas las edades. Y si eres un super fan de Nintendo y tienes un grupo de amigos que le guste jugar, cómprate Mario Party que te lo vas a pasar bomba. Y si tienes una Game Boy Advance, pues, pues, igual, el catálogo que hay es enorme y dentro de los títulos de la propia Nintendo, pues yo creo que ellos salen es un título que no debe faltar un catálogo y si te gustan las aventuras enrevesadas pues oye, pues, Metroid Fusion <laughs> es una aventura <laughs> para pasar muchas horas <laughs> pegado a la consola. Game over. Doncs molt interessant tot el que hem pogut escoltar sobre Nintendo i sobre el que ens espera l'actualitat de la Game Boy Advance i l'actualitat de la GameCube. Doncs uh, tot això és el que haurem d'anar veient, el que haurem d'anar descobrint i el que anirem sabent en els propers Game Over. Fins aquí, però, el programa d'avui. Recordeu que podeu saber més, però, sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover.onacatalana.com. Salutacions a tot l'equip del programa, l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, en Jordi Celles, amb la col·laboració de l'Eduardo Rodríguez, d'en Francesc Blasco, de l'Albert Garcia i de la Maria Fitó. Nosaltres hi tornem la setmana setmana vinent, ens quedem jugant una estoneta amb les nostres Game Boy Advance i de ben segur que ens tornem a trobar la setmana vinent amb més temes de retroinformàtica, amb eh, jocs clàssics i amb també tota l'actualitat del món dels videojocs. Serà fins aleshores. Moltes gràcies.